кажи каквото, неко не ще говори. Добре. Хе. Така ми се щеше всички да са тук. Ам, малко информация ще ви дам за за събитията, които са се развили по повод гей парада, който ще се проведе в София в 17, 19 часа. предполагам, че всички знаете. А, това е гей парад, който е организиран от а, гей... А, какво? Не, днеска е. Днеска е. Днеска е 28 и е до вечер. Значи, под... ей, сега ще започне. Много хубава информация чух от Киро, <laughs> че има много малко хора. Това много ме радва. Също ме радва, че и а, така медиите по-скоро по-главните личности в а, управници бяха не, се, не изказаха добро мнение за гей парада и аз така много се зарадвах. Въпреки че а, господин Бойко Борисов е разрешил, той има е пълното право да забрани парада, но той го е разрешил. Аз така ще прочета, за да бъде по-бързо. Така. Значи, а, много, е, много е парадоксално, че то не е парадоксално, ми е обидно по-скоро. Гей парада е под наслов Аз и моето семейство. Нали, разбирате, че има <laughs> са само гейве. гейове, така да не казвам, че имат деца, но <clears throat> Така, само да кажа нещо за организацията Gemini. Това е гей-организацията, която се грижи тези гей-парадове да ги има. И, и много други неща, които ние не знаем, обаче те действат много подмолно, много, обаче са много борбени, много се борят за правата си, а, искат да променят законите. И тази организация се финансира от най-силната холандска гей-организация която е успяла да извоюва промени в а, законодателството и а, нашата българска гей организация има пълната подкрепа на най-силната холандска гей организация, която е направила така, че законите в Холандия да позволяват многоточие взаимоотношение с деца на 12 години. Същото такова искане нашата организация Джемини, същото, си им паразит българската организация, го е искала и от нашето законодателство. Значи те могат да стигнат до крайности, до, до извърте, извръщение в закона. И естествено това, от, не че естествено, ми слава Богу, че е отхвърлено за сега, и така, а, това, което предполагам всички са следили, са следили медии, а, смисъл новините, а, а, това обаче, което беше направено от църквата по въпроса, беше, че хора от църква Прелом, които участват в Асоциацията Общество и ценности, изпратихме отворено писмо към докмета Бойко Борисов и това отворено писмо беше с молба, обоснована молба парада да бъде отменен. Тази, това отворено писмо беше изпратено до всички медии. А, а къде са листовете, че много ми се иска да прочита на едно от писмата? Значи всеки може да участва по всякакъв начин в, в такава акция против... както е в случая гей парада, да си изкаже мнението. Това е много важно. Много хора се бяха включили. Много, има много активни а, хора, които просто не позволяват това нещо да се случва в а, страната ни. За съжаление, те все още са само от лидерите нали, по-малко са хората, обикновените граждани, но това трябва да разберем постепенно, че ние сме хора, които трябва да участват, всеки един обикновен човек, не само лидерите. И много ми харесва, освен писмото към Бойко Борисов, което може да се види в Google групата на църквата, да прочета и писмото на, на пастор Румен Олимпиев а, към, към господин Борисов. А, така. А, уважаеми господин Борисов, иска, бих искал да изрази позицията си за предстоящия гей парад под наслов Аз и моето семейство. Смятам такова събитие за смущаващо и застрашаващо основните семейни ценности, на които се крепи цялото ни общество и качеството ни като хора. Парадът и мотото му са подигравка с институцията семейство. Това ограбва децата ни от принципи, а безпринципните хора трудно вземат отговорни решения, що се отнася до бъдещето. Сигурен съм, че в краткосрочен аспект въпросният парад се вписва в модерната ни европейска в кавички култура, но в дългосрочен аспект тенденцията на хомосексуализиране на обществото ни ще доведе до разрушителни резултати, ще имаме объркани деца, сакат морал, поколение от безполови индивиди с буткави характери. Нека не предаваме бъдещето и децата си. И така нататък. Много ми харесва това писмо и всеки един от нас може да изпрати писмо първо до господин Бойков Борисов, второ може да се обажда, може да праща имейли, да прави подписки и така нататък. Обаче лошото беше, че много късно пристигна информацията по средата на седмицата и нямаше как всички да се активираме. Няма нищо, поне се помолихме. Обаче другия път се надявам повече дейни хора да има активни Мога да кажа, че Асоциацията Общество и ценности е привлекла интерес от други граждански организации, защото тя естествено не е а, единствената. Всяка гражданска организация си има свои ценности, спрямо които действа. И а, много са, сме привлекли така а, вниманието на другите, защото имаме много дейни, активни участници. И тъй като явно те не могат да се активизират, така няма толкова привърженици, се опитват да привлечат и нас но ние като асоциация, или по-скоро асоциацията на църквата, защото тя си е асоциация на църквата. Това е... Ам, как се каже, платформата на църквата, с която да работи в тези среди, а, просто а, се дистанцира от, те, от а, ценностите на другите, защото те наистина бяха доста крайни, бяха с омраза към, действат към, с омраза към, гей, към хомосексуалистите. А, нашата цел не е такава да вдъхваме омраза, да мотивираме с омраза. А, целта е съвсем друга. Ние ги обичаме тия хора, но не сме съгласни с начина по който действат. И какво да че през е, така. И това, което е било направено, въпреки че ние не сме участвали, през седмицата хора, всички, които са били информирани от асоциацията, са изпращали писма, Обаждали се по телефона, а, участвали са в форуми, в БГ Мама, във всеки един форум, където и се е обсъждала тая тема, дори са подигали теми и това направо толкова и не сме свикнали да го правим, обаче трябва да се научим да го правиме. А, подигат теми, изказват си мнението, след това пишат в, а, по имейла, пускате, аз, аз писах в Еди кой си форум, подкрепима, ти влизаш, подкрепиш го и просто така се завъртат неща нещата и се усеща, че има някакво твърдо мнение по въпроса. А, също днеска от 19 часа а, ние докато сме на събрание, до 50-минутно предаване има по канал 1. предаване се казва Вижте кой. В него ще гостува пастор Калуян, а, но ще гостува и Десислава Полиева, Пулиева мисла, от българските православни църкви, която по принцип е ползвана като говорител антисекти и доколкото знам, е платена и на а, платена да говори срещу евангелските църкви. Не мога да гарантирам за това, че нещо не го да, няма значение, обаче със сигурност тази жена е твърдо настроена против срещу евангелските църкви. Можем да го гледаме това предаване в а, нета, тъй като ние ще го изпуснем, или който му се става през нощта в 5 часа. Може да стане да го гледа, но е много важно да го гледаме, тъй като а, да бъдем добре обосновани, той ще бъде по повод гей парада, разбира се така. В, също в групата може да прочетете писмото, отворното писмо към а, господин Бойко Борисов, ако имате интерес, предполагам имате. И това всичко засяга, това засяга всеки. То не е работа просто на асоциацията. Асоциацията дава поводите, информира, дава начина, показва как ние да, да се активираме и да покажем нали, това, което мислим. И както казах предния път, ако ние не го направим, другите го правят. В смисъл Джемини, ето че го правят. И и всъщност това исках само да дам кратка информация за това, което сме направили. Писмото ни, а, нали, разбрах, че не е отговорено, а, с молбата да бъде отменен парада, но това пък е за наша раз, че са много малко хората, <laughs> които са отишли. И ми това е. Е, срещата. Колко е часа? Ама не знам дали е наживо. Еми, да, ще поне предаването да се. Е, супер, добре. Еми, Майде заедно, да, наистина да се помолим. Сега, сега след мъничко в 19 часа започва предаването, да подкрепим пастор Калуян. Господи, ние сега го благославяме. Господи, изпращаме Твоята сила, Боже, да бъде Господи в това предаване. Поставяме го в Твоя контрол. Молим се, Господи, просто Господи, Твоите ангели да бъдат там, Боже. Нека Господи помажи устата на пастор Калуян. Нека Господи всяка негова дума да ожива сърцата, да бъде твърда, Господи, да внася Господи страх от Тебе в името на Исус, Господи. Ние издигаме името на Исус на тази среща. О, заповядаме на всякаква атака от врага. Заповядаме на всяка настройка, просто да не успее в името на Исус. О, благославяме цялата среща, да има положително, да, бъде, да има положителен край в името на Господ Исус. О, Боже, благослови наистина, Господи. Остата на пастор, стои... Е, на пастор Калуян, Господи. О, раба Шакахая. О, ние се молиме наистина да, бъд... да, да му дадеш мъд мъдрост да обори всеки един Господи аргумент на тази жена Боже. В името на Исус Господи, ние ти благодариме сега, Татко. О, халелуя Боже, благодариме ти Господи. Амен. Амен. Е, това беше. Сега, какво да, какво да кажем ние? Работа е, че Хората наистина под, са подстрекавани от дяволи и, и докато не реагира някой, който да има силата да се противопостави на това, никой не може да ги спре. Но, както е с дяволите и с гемини, Джемини, Гемини, Гамини. Аре бе, свири. Тук се възп... Сега ще ви чета тук компютърно. Дигитално послание днес имаме. Еми, посланието ми днес е за това, че Бог никога не се отказва. Това е, това е темата. Аз като Ли, Юлиан Вучков <laughs> почнах темата на днешната ни срещам. Бог никога не се отказва. И не знам откъде го почнем, но нека кажем, че Бог а они поне се чувам малко от някъде, няма значение откъде. Така. Може да кажем, че Бог е много различен от хората. Бог е свят. Бог е нещо много различно. Затова казваме свят, свят, свят. Което значи различен, светен, отделен. Такъв е и Бога. И ние сме, може само да бъдем благодарни и доволни за това, ще го хвалиме без спир вечно, докато ни издържат гласовете или телата. И аз съм благословен, че мога да хваля Бога отпред. Това така доста ми помага. И наистина това е велико време за мен. Не знам как се чувства човек отдолу, нали, тук в тази църква. Аз съм бил на други места, но, но знам, че велико нещо хвалиш Бога, защото Той наистина е различен. Той е съвсем различен от нас. Без Него ние не бихме могли да бъдем нищо. И сега да разбира се има хора, които не вярват Бога и примерно са нещо. Но факт е, че Божията добрина е такава, че човек вярва или не вярва, докато живее тук на тази земя, той преживява нещо от Бога, т.е. някаква помощ от Бога. Дори самият, самият факт, че живеят хората, показва, че Бог бди над тях и спасява живота им. Без значение дали вярват в Него, някои дори го хулят и пак живеят. И това нещо не е плод на случайност, не е плод на това, че някаква вражеска сила ги държи, някой има и такива сигурно, но Бог е достатъчно добър и милостив отвъд нашето въображение, за да държи дори тия невярващи хора, дори хулители, да ги държи живи, да ги благославя, да ги прави да живеят, да благославя децата им. И Библията не случайно се казва, че Бог дава дъжд на праведния и на неправедния. И не случайно Исус казваше да не се съди преждевременно, но ще дойде момента, в който Той ще съди. Така че, <laughs> да. И нека да знаем, че това, че човек живее и добрува, не значи, че по времето на съда ще може да застане с Бога. И ние обаче знаем, че ще застанем с Бога. Защото сме си предали живота на Него, защото сме разбрали Неговата добрина, това ни е харесало, казали сме да на Бога. И Бог никога не се отказва. Знаете, че Божието Слово, Библията, която ние имаме не за да, за да си четем всеки ден от нея, но за да може да бъде за нас а, пример, да ни покаже какво, какъв е Бога, как Той реагира на дадени случки. Не знаете, Стария Завет е пълен с случки и там освен пророчества има и случки които може да се чудим за какво са там. Бог нищо не казва конкретно, но когато четем тия случки, ние може да видим характера на Бога, как Той постъпва, как Той гледа на тия неща. И това, което на мен ми прави впечатление, е, че Бог никога не се отказва. Стария завет е книгата, в която се казва, че Бог не се отказва. А Новия завет е книгата, в която Бог радикално показва какво може да направи. И това е невероятно. Бог никога не се отказва. Първа точка. Бог е инвеститор. Бог е инвеститор. Какво значи това? Вие знаете, че когато един човек иска да инвестира, той прави пълно проучване на това, в което инвестира. Примерно, проучва някаква фирма, прави пълно проучване, проучва прогнозите и проучва всичките неща, за да може да знае тази фирма на къде ще върви. И той не го прави просто за да... Инвеститора, де? Той не прави това нещо просто за да си гарантира дали нямат парите да му изчезнат, а той го прави за да провери дали ще има печалба. И Бог е инвеститор. Бог никога не говори празни обещания. Това е първа най-важна точка. Бог не говори празни обещания. Бог никога не пророкува върху тебе на празно. Не е се объркал. Бог не се обърква. Ако Бог пророкува на човек, на църква, на каквото си ще, той не се е объркал. Той не е инвестирал на празно. Той е предвидел, че това нещо, е този човек, ти, ще се справи с това, което Бог му е говорил. Бог, когато каже, направи еди какво си, той е предвидил, че ти ще можеш да се справиш това много често се свързва с перипети и минава време. Обаче в крайна сметка това нещо винаги се случва. Защо? Защото Бог е инвеститор и той никога не се обърква. Дайте, че много често инвеститорите, тия, които са добри, те почти не правят грешки. Или грешките никога не са до толкова, че да загубят. А Бог е съвършения инвеститор. Той е съвършения, той, който знае как да проучи нещо, познава сърцето на човека, може да види да, да види как ще се развие, да види характера му, да види скритите неща, да види това, което дори човека не знае. И въз основа на това нещо той инвестира своето слово, което е семе. Защо и казвам тия неща? Просто знам, че човешката природа е много вързана в това, което се случва наоколо. Ние много боравим с всички тия сетива, които са носа, очите, ушите. Ние боравяме с това, което се случва в този свят. Ние долавяме вълните на този свят, ако може да се говори нали, такъв е, начин. Долавяме това, което се движи в невидимото. Всичко това, което ни заобикаля. Излъчването на съседите ни, които са пълни с отчаяние, да кажем, или материализъм, или кой знае какво. И ние сме под въздействието на всичките тия неща всеки ден. И много често, когато Божите обещания не се изпълнят към нас бързо, ние започваме да е, започваме да разсъждаваме и да забравяме. Ние започваме да мислим, че това е грешка, че Бог се е объркал, че може би това е така, ама не е така. И може би никога няма да стане. Обаче Бог никога не се обърква. Бог е пресметнал риска. И може да видим историята на еврейския народ. Знаете, че еврейския народ винаги е бил, аз така обичам да говоря, да варя <laughs> някакви исторически неща. И еврейския народ, ако така, вие сте чели всички, няма нужда да обяснявам, но евреите знаете как Бог ги създаде, как Бог ги води, те какви неща правиха, колко пъти не се покоряваха, в колко пъти разочароваха Бога и Бог никога не се отказа ако ние бяхме, ние щяхме да се откажем. Има един път, който се споменава за Бог да се е отказал от човечеството. И това беше, когато говореше с Ной и му каза, че ще... Не, кога беше, бе? Имаше един момент, който Бог каза, ще ги стреба всичките и само теб ще остава. На Ной. Не, бе, Ной мисля, че беше. Еспи, аз се оплетох се. Но един случай има, в който Бог каже, ще унищожи всички и човек казва, моля се, Господи, не дей, нали? не ги унищожавай. И така че един път има, в който Бог като че ли се отказа и се е каза, пу, всичко ще унищожи, ще почне наново. Но Бог не се е отказва от човечеството. Вече 4000 години или там не знам колко са, зависи кой как ги брои. Но това е време, в което, въпреки това, което човечеството прави, всяка една личност пред Бога, Бог не се е отказал от него. Защото Бог е пресметнал риска и Бог никога не се отказва. Другото нещо, Бог е екстравагантно вярващ, което значи вярва извън рамките на нормалното. И ние бихме били готови, Тая мелодия ми свири на мене, сутрин събуда с нея. Е, и много често ние гледаме себе си или хората около нас и казваме, че ситуацията е такава, че просто от това нищо няма да излезе. Обаче Бог, Бог вярва безумно много. Бог вярва извън всякакви граници. Ако ние кажем, че някой човек или някоя ситуация няма никакъв изход, то Бог обаче не е така. Той ги пресмята нещата по друг начин. Той, той не гледа по този начин. Всяка една ситуация в живота, Бог гледа на нея с вяра. Бог вярва всеки един човек. Бог може да вярва в такива, които, да кажем аз, например, ако трябва да съм честен, до сега не съм виждал понеже говорим за гейове, аз не съм виждал гей, който се е обърнал към Бога и изобщо такова нещо не съм виждал. Някой, който наистина да се е обърнал, ама радикално и да му не личи изобщо, че е бил гей. И виждал съм хора, които се въздържали от подобни практики за години, но така или иначе в един момент това нещо пак си ги въвлича и се връщат там. Но не съм виждал. Обаче Бог може да вярва и в тях. Бог може да види един гей да каже, този може да се оправи, от него може да стане или какво си. Никой друг да не го види, обаче Бог вижда и вярва до край. Дори всички ние да се откажем да вярваме за нещо или за някой, или за себе си, Бог вярва отвъд всяка мярка. И това е, може би, най-хубавото нещо, за което хвалим Бога. Когато застанем тук във време на хваление, това може би е нещо, което лично мен най-много ме вдъхновява. Това, че, че просто Бог е екстравагантно милостив и вярващ. Той е милостив отвъд всяка мярка, отвъд това, което ние изобщо може да си представим. И това е невероятно. Сега си видя водичката, къде ми отиде, че ми не остана глас. И не знам за вас, но за мен е, вярата на Бога винаги е била нещо много предизвикателно, защото нали, всеки път, когато Бог ми говори нещо и, и то не се случва с време, и мен ми е трябвало отново да пресметне да видя това, че Бог е невероятно милостив и невероятно вярваш и Бог не се отказва. Бог никога не се отказва. Не се отказва да пробва до край, не се отказва да търси начини, ние може да се откажем, обаче Бог не се отказва. Бог, ако е говорил на тебе, че ще извърши нещо с живота ти, ще те благослови, ще направи е, нещо специално, което Бог ти пророкувал. Казва ти, че можеш да извършиш шери какви си велики дела. И ти се отказваш, защото през годините виждаш, че това нещо не се случва, като че ти си също толкова затъпял, в смисъл не си мръднал, не си се променил, не си правиш тази и тази и другата грешка, не си станал съвсем различен човек. Обаче Бог не се отказва. Бог не се отказва да работи с тебе, заради това, че ти прямо 5 или 10 години се бориш с един и същи проблем. Бог не се отказва да вярва, че ти в крайна сметка ще успееш да го победиш. Бог не се отказва да вярва в мечтите, които ти е дал. Бог не се отказва да вярва в това, което говори за църквата си. Вижте, представете си, Бог говори Църквата ще направи колко беше? Хиляда, да кажем, за тая църква. Обаче Бог не се е отказал. Това, че са минали не знам колко години и като че ли нещата изобщо не изглеждат да върват на, на някъде, Бог това не го притеснява. Искам да кажа, Бог не се отказва заради това нещо. Бог не инвестира Словото си на празно. Когато е казал нещо, Той е пресметнал и Той ще го гони до край, защото третата ми точка е, че Бог е активен в цялото това нещо. Ще ми лепна ръката, не мога Еш. А, така. Добре. Значи Бог е активно действащ и ангажиран в изпълнението на своите обещания. Значи Бог не само, че ти е дал обещание, не само, че е направил за тебе Дал е за теб Исус, дал ти е на разположение Святия Дух, който да живее вътре в тебе. Не случайно пееме тази песен, нали, че е жив и живее в мен. И това е най-невероятното нещо, защото самия Бог живее вътре в нас. Тоест, ти не, когато ние ходим, ние не ходим сами. Аз, ходейки в моят живот, не ходя само аз. Не е само моята сила, но вътре в мен живее Бога. Защото Святия Дух е, не е някакъв дух, не е ангелче, не е нещо друго, това е самия Бог. И представете си, то Бог живее вътре в нас. Това значи, че ние имаме сила отвъд всяка сила. Когато застанем в някаква ситуация и видим, че няма разрешение на въпроса, не е лошо да може да се сетим, че това е Бог, който живее в нас. Не кой да е, самия Бог. Представете си, по колко различен начин ще постъпваме, ако тая мисъл и това откровение живее в нас всеки един момент. Когато застанем в някаква трудност, ние няма да се дърпаме и да преценяваме своите умения и усилия, но ние ще търсим силата на Бога, ние ще видим кой е Той, който живее в нас. Самия Бог, който може да победи всяко едно нещо. И Бог е активно действащ и ангажиран в изпълнението на своите обещания. И аз се сещам тук за този стих, който се казва благодат върху благодат. И вижте, представете си, значи от една страна Бога се занимава с заветните. обещава да дойде Исус, идва Исус, умира за всеки един човек. По този начин той буквално ни премества на едно друго духовно ниво. Цялото човечество се дава възможност да отиде на едно съвсем друго духовно ниво. Ако ти преди това си ходил, да кажем и на теб имало три покрива, сега това е махнато, това е съвсем различно ниво, съвсем друг достъп. Това е висшето, най-доброто, което Бог може да направи за човечеството, за да го спаси от дявола. Това да даде своя син за жертва, най-добрата жертва, велика жертва, най-добрата кръв, най-доброто, да бест, окончателно, победоносно. Това сваля всичката сила на врага. Затова съм против, когато се говори за дявола, колко е велик, колко дявола това, колко дявола онова. Защото Божията кръв, Бог даде най-доброто, с което наистина съсипа всяка вражеска сила, затвори устата на всеки враг. И ако Бог можеше за Йов да се застъпи и да говори, да каже колко е велик слугата ми Йов, какво ще кажеш ти и всички тия неща, сега ние живеем на съвсем друга плоскост. Това, в което с идването на Исус и още повече с Неговата смърт и всичко това, което се случи около Него, ние сме поставени на едно съвсем различно ниво с съвсем различна благодат и достъп. За нас беше изпратен Святия Дух да живее в нас, не просто да ни посещава, не просто да идва от време на време и някой да пророкува, от време на време да поведе слепите овци на някъде, нали, защото така беше Стари Завет. Идва върху пророка, пророка казва това е така, това е така, това е така, следвайте ме, те тръгват, правят нещо, Бог ги избавя. Обаче сега не. Сега Святия Дух е даден във всеки един от нас да живее. Ти можеш да получиш наистина съвет, сила, морална, духовна отвътре. Не някъде отвънка, отвътре. Във всеки един момент. И това е нещо невероятно и победоносно. И ето, Бог ни е дал тая благодат, обаче не спира с това. Бог не просто ни дава един път благодата на Исус, но Той ни подкрепя всеки ден. Той ни е дал, дава ни Словото си всеки ден, помага ни всеки ден, Бог ни говори един път своето слово, обаче продължава после. Повтаря, повтаря, повтаря. И грижи се да подкрепя вярата ни. Знамения, пророчества. Аз не, имам огромен опит от това нещо с Бога в последно време. Значи имам слово, което Бог ме пророкувал преди години. И сега в момента мога да кажа, че това нещо непрекъснато имам някакъв тип знамения. В смисъл, не непрекъснато всеки ден, нали? Има неща, малки знаци, които да, да те насочат в това нещо, които да вдигнат вярата ти, които ти покажат, че нещо се случва, че нещата не са просто някъде в застой страни, но нещата се движат. Аз ви казах за моите 65 кг. За това може да ви че е смешно, но за мен си чисто знамение. Не съм дигал над 60 кг никога. Моя тъпча обаче 60, 61, 2 за малко, хоп, пак надолу. Обаче този път трайно съм се сложил и сега чакам преди да стана 70 кила, трябва да почна да дигам штанги, за да не ми се лепнат и тук. Това е друга тема. <clears throat> Но това за мен е едно знамение, че Бог ме изцерява, че нещо наистина се случва. Това, което ми е обещал да направи за мен, то наистина е в изпълнение. Дава ни всичките тия помощни средства, както като караш нали, не знам колко от вас карат извън някакви непознати места, но аз като карам, искрено се надявам табелките, нали, да сочат правилната посока. <laughs> Това оби не винаги се случва. Един ден гледах, нали, ние сме плевенчани и не гледаме тук знаците изгърта, нали. Примерно, като трябва да тръгваш за София, знаеш къде си минеш. Един ден рекла да гледам, така седно, съм в чуж град, нали, да гледам табелките, Като видях за София на къде ме пращат и викам просто Вика с тия хора, къде ги слагат тия знаци? Или сложат ти една стрелка, тръгнеш на някъде и там вече няма нищо нататък. Няма друга. И общо взето така. Но, но Бога е добър към нас и ни дава наистина знаци, които да ни насочат в правилна посока, да ти помага в трудни моменти, да те ориентира, да знаеш. И мисля, че всеки един от вас може да каже, че Бог му помага в тия неща. Бог не го оставя без да му говори Словото си, без да го насърчи в някакъв момент – и това е втора благодат. От една страна е направил всичко за тебе възможно и ти можеш просто, вярвайки върху това, че Исус е умрял и ти е дал всичко и всички ти неща, да спечелиш и да победиш този живот. Обаче от друга страна, още благодат върху тая. Това, че наистина те подкрепя с пророчества, подкрепяте с знаци, дава ти някакви малки неща, които наистина да ти помогнат, някой път големи неща. И помните случая за Гедеон, който Бог дойде и му каза, стани с тая твоя сила и ще избавиш евреите, ще ги победиш, злите и така нататък. И Гидеон имаше нужда от помощ, но той беше в ситуацията на човек, който се скатаваше, криеше се някъде да, да може да се размине някакси, да не умре, да скъта някакво житце, храна да има. Мисля, той не беше възпитан да бъде войн, да бъде човек, който преследва нещо. Той беше човек, който трябваше да може да се скрие, да оцелее и предполагам, че разбирате за каква трудна социална ситуация става въпрос. Изведнъж той е човек възпитан в слабост, възпитан в това да се крие, изведнъж трябваше да стане лидер, да поведе някаква дружинка, същите такива като него, срещу завоевателите и поробителите на нацията. И това е сложно. И това нещо се случва едва ли не за една нощ. Идва Бог и е така да става утре, дигай народа, тая пасми на Бандюхи, дето даже нямаха въоръжение. Те не са пасми на бандюхи, защото беха бандюхи, ще да е по-лесно. Но <laughs> вдигай там тия орачи, копачи, селски хора, дето бачкат на къра, надявайки се да оживеят някакси. Дигай ги тия хорица, вземете вилите, защото нямаха оръжие по това време. Беше иззето всичко, нямаше желязо. Стига да не бъркам някоя друга случка. Но виж ме го простите. И то човек трябваше за една нощ да стане лидер, да поведе хората, да се случи какво ли не. И той имаше нужда от помощ. И Бог не го остави. Просто може да каже, е, какво искаш повече? Дойде Бог, ангелите ти казаха, ставай, отивай. Нямаш какво се офлянкваш, нали? Няма, няма причина да искаш нещо повече. Какво повече искаш ти от това да дадат ангели? Мен ангели не са ми говорили никога. И поне не съм ги виждал. Не знам на вас дали са ви говорили. Но ето на Гедеон отиде ангели, тия величествени същества, Казаха му, той се обоя, хвана го страх, разбра, че е Бога, великия Бог на небето и на земята и спокойно можеше Бог да му каже, е, аз ти се явих, това не ти ли стига, нали? Не ти ли стига това нещо, ми искаш още. Обаче Гидеон имаше нужда да подкрепи душата си с още свидетелства, още, е, още демонстрации. И Бог беше добър към него. Той, нали, той не го... Ама искам да го разберете това смисъл. Бог не му се скара за това, което е. Бог беше милостив, Бог му даде толкова, колкото той искаше, колкото имаше нужда, само и само да му помогне. Бог не е някой, който прави нещо, вика, уф бе то, уф бе тая, увки с капане, аре глупаци, пак ще ви помогна малко, аре от мен да мине, аре, оф, аре то път, сега <laughs> но не беше така. Бог беше Той, който застана, който направи всичко каквото трябва, очак... търпеше колкото трябваше да търпи, помагаше колкото трябваше да помага, чакаше колкото трябва да... Сега не знам, тук в случай не чакаше много, но Гедеон бързо реагира, което сигурно също е свърхестествено, не знам. И ето имаме една величествена случка на избавление. Защото Бог е търпелив, Бог дава знамения и чудеса. Бог няма да ни остави ей така без да ни помогне. И благодаря, че излезе на време. Така. И искам тук много да ви прочитам. И аз много бързо говоря, бе. Ще свършим службата преждевременно. Стига накрая нещо се не разпреказвам, да ми не дойде музата. Приспивам ли ви така с този глас мой? <coughs> така, ще пинем малко, да. И сега ще ви зачета една случка за един герой, за един герой, който просто попаднах на него, но това не е, не е съвсем случайно. съм случайно попаднал. Но като се замислих, като ще трябва да се говори за търпение и вяра, може би няма да има по-добър герой в Библията, който да намерим, защото исках от Библията да ви, да ви говоря. Може би няма да намеря по-подходящ случай от Авраам, на който му бяха отделени а, Значи неговите обещания или поне началото на обещанията се спълниха в рамките на 10 глави в Библията, което хич не е малък период от време. Значи той завзе по-голямата част от а, площа на битие, нали? От книгата той завзе по-голямата част. От 12 до 22 глава се, опитва, се описва неговото ходене с Господа, докато пожене първи плодове от обещанията си защото знаете, че Авраам имаше обещания, които не доживя да види изпълнени. Даже до ден днешен се изпълняват. Но да види някои от основните първи плодове на своето обещание, му костваха 10 глави. И 10 <clears throat> глави в Библията. Еми годините не съм ги изчислявал, но не е малко. И нека да видим неговия живот и да може да си направим сметка за като четем, да видим къде сме ние в цялата тая работа и, и да видим, че Бог е добър към нас, че не ни е изоставил, не ни е забравил, че всичко, което ни е говорил, в крайна сметка ще се случи. Вярвате ли го това нещо? Каквото Бог ви е казал, наистина ще се случи. Той ще си намери начин, ако вие му създадете проблеми, той ще намери друг начин. Ако не стане плана, Бог ще направи план Б, ако не стане план Б, стане план С. И сега сетих тук нали, за Лот. Гледах днес и си казвам, ето виж, има два вида вярващи, които са спасени. Едните са като Авраам, другите са като Лот. Но факт е, че и двете групи се считат праведни, и двете групи са Божи хора. Значи, Авраам е той, който Бог му казваше, следваме направи това. И Авраам го правеше радикално. Той беше, ходеше по пущинаците. Лот, Лот той ги така, после ги пресмяташе нещата, нали, каже, Господи, ти добре искаш от мен да направя или кое си, ама що нали да в този град? Няма Господи, аз така тук по-насам, така леко, що нали да в Содом, нали? Че той е такъв як град. Предполагам, че Содом беше един а, такъв доста, нали, въпреки че звучи много страшно и с всичките му порядки, които са много модерни сега, нали? <laughs> Ще викат, познават мъжете. Какъв то мерак. Както е. Явно харесваха мъже. И те бяха от джемини движението. А в Содом, но освен тази му странна порядка, нали, страшна, според мен Содом също си беше един добре уреден град. Явно и голям. Предполагам, това са мои предположения, не доказани. Но и ето Лот, нали, каже, «Е, Господи, хубаво, окей, ама аз тук мисля се сел в този град, тук, тук ще ми е добре. Бог не го възпря, не каза, че не е праведен, нито един път не се каза, че не е праведен Лот, казва се праведния Лот. После дойде Бога, каза, дигай чукалата, се махаш от тук, защото нали ги виж тия, ще си го получат. Лот каза, добре, добре, оплаш се малко, тръгна, Господи, къде ще ме водиш там някъде в горите и чукарите, не, аз тук виж има едно гръченце, малко гръченце, Господи. Той е малък град, какво толкова сега? По-добре, в малкия град, нищо, че той, и той беше там в полезрението на Содом, нали? И даже ми се струва така днес, като го четох, че, че и той щеше да го отнесе. Но така може да ми се е сторило. И Бог е, добре, Лот, али от мен да мине, нали върви там. И Лот остана, продължи да бъде праведен, въпреки че ходеше, мъчеше си праведната душа да гледа всякакви судомиски истории дъщерите му спаха с него. И това беше благородно явно, макар че не мога да го преценя по този начин в днешно време, но да, извъртено ми е, но явно беше някакво добро дело, така подозирам, че трябваше да е добро дело. И виждате, Бог призна Лот за праведен. Бог го третираше през цялото време като праведен. Тоест това предполага, че не всички Божи хора ще бъдем радикални, има някои сигурно, които няма са много радикални, но пак влизат в категорията на Божите хора, което за мен отново говори, че Бог е безкрайно милостив. И отново ме очудва. И противоречи това нещо на всичките ми схващания през годините. Но в крайна сметка какво значение от моите схващания? Важното е как Бог гледа на нещата и как реално Той ги преценява. И това е страхотно. И да зарежем лоция. Нека да видим как протече живота на Авраам, бащата на вярата. И както вече казах, според мен Библията е книга, която не е за да си я четем всеки ден, но е за да може, четейки ти истории вътре, особено когато става въпрос за случки, нали, когато се говори Божието Слово, Бог казва това, Бог казва това, няма какво му мислим толкова, но когато става въпрос за някакви случки, може би е най-хубавото, което може да направим, е да се поставим на мястото на героя. И тогава ние ще извлечем най-голяма полука от цялата тази библейска случка. Защото чели сме за Авраам. Да, Авраам тук, това, така, така, имаше дете, Бог му говори, така стана. Обаче, и аз си представете, да бяхте на мястото на Авраам. Нека да видим сега какво става. Има един исторически момент, който Авраам, вече зрял мъж, с баща си, баща му умира, баща му тръгва да преследва Господа, мести се напред-назад, но в някакви рамки. И Бог един момент идва и започва да комуникира с Авраам. И му и Господ каза на Авраам, излез от земята си, от рода си, от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Значи това звучи малко като горбет. Но, но нещата не спират до тук. И Бог му казва, ще те направя голям народ, ще те благословя, ще, те, ще възвелича името ти, което пък сега в този момент ми звучи много богохулно, но в крайна сметка Бог казва, че възвеличи името му. Тоест, Бог не е против да възвеличи името на някой човек. Така че и ще бъдеш за благословение. Ще благослови уния, които те благословят, ще прокълнат тия, които те кълнат. И в теб ще се благословят всички земни племена. И ето едно обещание, което се изпълнява и до ден днешен. Първо, защото Исус дойде от евреите. Второ, защото благодарение на евреите и тяхната история имаме Библията, от която се получаваме и ви чета сега. Трето, защото ще има още много неща, които евреите не направят. Без значение колко са богохулни, без значение, че те са от най-известните травестити са техни. Най-известните травестити са евреите. Те са най- така в това движение. Сега може да не е така, но в смисъл те са дали най... <laughs> да. Така че, без значение всичко това, ние можем да кажем, че това е един народ, който е направен да благославя света и той го благославя. Така, ето, първа среща на Бог с Аврам. И всичко това окей. И какво става? Тръгва Аврам, започва да следва гласа на Бога. Вижте, значи, Бог не благослови, в смисъл, не искам да кажа че по друг начин. Значи, Аврам беше от този тип хора, които следва гласа на Бога. Той не се офлянква, не пише да е искал знамение, чудо. Няма такива неща. Бог му говори, Авраам няма проблеми с това, дига чукалата, дига имота, жената, децата, бърбар слот. Детето на роднината. Племенник, да кажем. И тръгват да пътуват. Минава известно време. Авраам си прави бизнес, работи, движи се, мести се. Обаче това нещо не, не прилича да се изпълнява. Не се вижда да се изпълнява това слово. И какво става след това? Стигаме до един друг момент. Значи вижте сега. Бог говори много често на Авраам. Обаче не е всеки ден. И имаме друга случка, в която Бог му говори. Следващия път, когато Бог му говори, е така. Оттам се премести на хълма, който е на изток от Витил, където разпъна шатъра си. Това е минало известно време. Витил оставаше на запад, Гай на изток, а там издигна отар на Господа, призова името на Господа. Ето, втора среща с Бога имал. Така. Значи до тук две срещи, такива по-знаменателни. И Авраам се вдигна и продължи пътя си на юг. Но никъде ние не знаем как е, как е било цялото нещо, каква му е ситуацията, лесно ли му беше. Бог му каза, върви там на някъде, ма къде ще върви, какво ще прави, какво ще става. Така че, трета среща на Авраам с Бога. И Господ каза на Авраама, след като Лот се отдели от него, значи това е вече след като Значи, междувременно обаче, Бог благославя Авраам. Значи, той, той не е имал финансови проблеми, явно това не е бил неговия проблем. Така че Бог благославя Авраам, благославя Лот. В един момент почват да се избиват за територия, почват да си пречат. Там техните слуги почват пречки и те двамата се разделят. И, и Господ каза на Авраам, след като Лот се отдели от него, повдигни сега очите си от мястото, където си Погледни към север, към юг, към изток, към запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти завинаги. И ще направя потомството ти много числено като земния пясък, така че ако може някой да изброи земния прах, ще се изброи и твоето потомство. Стани, обходи земята на длъж и на шир, защото на теб ще я дам. Сега Авраам беше с, не знам какво му беше дружинката по това време, не беше пък чак кой знае колко много. И Бог му каже, да, ще му ле всичката тази земя, която не може и да види, в която в момента живееха всякакви пичове, големи хора и така нататък. И ето, Бог за трети път среща Авраам, за трети път допълва пророчеството с големите обещания, с световна известност, с пълно владение. В смисъл, много голем, това е много голямо пророчество. Така, четвърта среща на Бог с Авраам. Минава време. Случват се всякакви събития. Авраам ходи да спасява Лот от Содом. Ходи, в смисъл, първо го спасява, че Содом... Първо помага на Содом. Спасява Содом от някакви други царе. Избавя Лот. Разправя се. Значи, вижте, той има обикновеното ежедневие. Ходи и занимава се всички тия древни неща – което показва Аврам не беше просто един велик човек на вяра, който седи, отчелник и по цял ден всичко, което прави е да мисли за Господа, да му се моли и някакви такива неща. Но Аврам беше човек, който се занимаваше с всякакви злободневни неща, дигна тайфата си от работници, ходеха, клаха някакви там, крайно неприятни неща, имаше всякаква мръсотия наоколо, с която се налагаше се занимава. Тоест той живееше този дребен ежедневен живот, който знаете колко много ни изморява често и който някой път ограбва от нас всякакъв тип вяра, виждане, представа къде сме тръгнали, какво правим. Но Авраам живееше такъв живот. Значи четири срещи с Бога. И той не го е срещал понеделник, вторник, е четвъртък. Но това бяха през години, които минава и Бог отново идва и му говори едно и също и то все още не е станало. И четвърта среща. След тия събития Господното слово дойде към Авраам във видение и каза, не се бой, Авраме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. И Авраам каза, Господи Боже, тук най-после Авраам повдига важната тема. Господи Боже, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен от... и този Елиазар от Дамаск ще, ще притежава дома ми? Авраам каза още, ето, ти не ми даде потомство и ето един роден в дома ми ще ми стане наследник. Тоест някакъв, който няма нищо общо с него. Но ето Господното Слово му каза, този човек няма да ти стане наследник, а онзи, който ще излезе от тялото ти, ще ти бъде наследник. Тогава, като го изведе навън, Бог е изве Аврам и му каза, така многобройно ще бъде твоето потомство. И Аврам повярва в Господа, и Господ му го счете за правда, това че повярва. И после му каза, аз съм Господ, който те изведох от Ур халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. А той каза, Господи Боже, по какво да познаеш, че ти я наследя? И Господ му каза, вземи три годишна юница, три годишна коза, рада, да всички знаете какво стана тук, сключиха завет, клаха животни, голяма работа, но на следващия ден Нещата продължиха по същия начин. Авраам се обикаляше напред-назад като някакъв странник с някаква земя, в която трябваше да е негове да я притежава. Ехе, здрасти. Значи, Бог му говори, случиха се тия големи работи, клаха животните, правиха големи неща, много емоционално, много силно, много духовно, и изведнъж на следващия ден Авраам си продължава, отново пасат си овцете там, отново е странник в някаква земя, която трябва да бъде негова, отново няма дете, пък трябва да претен, да има потомство, което да насели цялата земя, отново всички тия стари рутинни неща. И Бог го представя. За четвърти път вече Бог му говори едно и също нещо и в крайна сметка се продължава, нещата си върват горе-долу по-старому. Той си обикаля тази земя, се глежда си, вярва си, че някой ден това ще се случи, но така или иначе той е като един чужденец и между другото, ако трябва да погледнем реално случката, може да видим, че Авраам си беше третиран като чужденец. Тоест, трябваше някой от време на време да му отстъпи нещо, трябваше да спечели някое благоволение, ходеше там по едни земи напред-назад и трябваше жена му да обяснява как му била сестра, че там местните хора да го не убият. И разбирате ли, той си беше като един номаден, като един човек, който е отишъл да странства в чужда земя, чужденецът. Някой, който е дошъл, разчита на милостта на еди кой си цар, който да го приоти в неговата земя и каже, стой, тук е ти давам, ти тук се населява и спокойно. Окей, okay, но, но той му е дава. Някой друг, на чуждо. Той е отишъл на чуждото. Авраам, той, който е собственик на земята, Бог му е обещал да му я даде. И, значи, това беше четвърта, четвърта, четвърта среща на Бог с Авраам, в която Бог му говори големи неща. Така, пета среща. Петото нещо, така. И Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца, но имаше слугиня египтенка, Нима Егар. Това не е среща с Бога, това за какво съм го написал. Това е пета ситуация. И тук вече се случи нещо друго. Аврам нали, продължават нещата да са по този начин, напредват във възраст, нямат деца. Бог му е говорил, че децата му ще населят цялата земя, тя ще бъде негова, не знам си какво. Обаче ето на това нещо не се случва с години. С години те обикалят в чужда земя и в един момент решават, че трябва нещо да се направи по въпроса и тогава знаете случката. Аврам има друг син и каза си, добре, окей, нали, сега не е баш това, което е, но както да е, може пък по този начин сега ще мине и толкова. И когато, това вече е следваща случка, когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви на Авраам и му каза, аз съм Бог всемогъщият, Елшадай. ходи пред мене и бъди непорочен. И ще поставя завета си между мен и теб и ще те умножат твърде много. И ще поставя завета си между мен и тебе, а това казах вече. Тогава Авраам падна на лицето си и Бог му говори и му каза, ето моя завет е с теб и ти ще станеш отец на, отец на множество народи. И няма вече се наричаш Аврам, т.е. висок отец, а името ти ще бъде Авраам, отец на множество, защото те направих отец на множество народи. Ще те направя много плодовит, ще произведа народи от тебе и царе ще произлязат от теб. Значи вече Бог дига тук нещата ще те направя много плодовит, да, и царе ще излязат от теб. Ще утвърдя завета си между мен и теб и потомците те след теб през всичките им поколения за вечен завет. Че ще бъдат, че ще бъдат, а ще бъда Бог на теб и на потомството след тебе. На теб и на потомството след теб ще дам земята, в която си чужденец, за вечно притежание, цялата ханаанска земя и ще им бъда Бог. И Бог каза на Авраам, пази завета ми, ти и потомците след тебе, през всичките им поколения. Ето моят завет, който трябва да пазите. Ти и потомците ти трябва да се обрежат. А, така, и много съм сложил тук. Значи да се обрежат всяко мъжко, така нататък. И тия, които си купил, тия, които сте придобили, и аз ще благословя, ще ти дам син от нея за Сара. А, така. Значи, не наричай вече Сарая жена си Сарая, а Сара княгиня, е, Сара, което значи княгиня, да бъде името й. И ще, ще я благословя, ще ти дам и син от нея. И ще я благословя и тя ще стане майка на народи. Царе на народи ще произлязат от нея. И тогава Авраам падна на лицето си и се засмя. И каза в сърцето си, на 100 годишен човек ли ще се роди дете? И 90 годишната Сара ли ще роди? И Авраам каза на Бога, да но Исмаил да е жив пред тебе. Да Бог каза, не, жена ти Сара ще ти роди син и ще го наречеш Исак, той ще се смее, това значи Исак, и ще поставя завета си с него за вечен завет за потомството му след него. И, и добре. И тук пише Бог, че благослови Исмаил, но завет ще утвърди с Исак и Сара ще ти роди до година по това време. И като престана да говори с Аврам, Бог си тръгна от него. И ето вече имаме друга случка. Бог идва, конкретизира всички тия неща, обаче виждате, че Авраам вече толкова време е минало, че той за него, дори бащата на вяра, нали, който ние се възхищаваме, в един момент започва се смее. Вика, а, бе, да е жив, е, е, няма проблеми. И това ще го считаме за, за благословение от тебе. И той другия син става. Доволно. Благодарен съм, Господи. И и това минава. И не знам, може да видите обаче, че Бог не се отказа. Значи Авраам вече започва да показва някакъв тип, че не вярва или че се е отказал. Ето, Авраам се беше отказал за тия Божи обещания. Казваш, добре, то вариант Б може да мине. Обаче Бог не се отказа. Бог не се повлия от това как Авраам се чувстваше или какво каква беше ситуацията или как изглеждаше. Авраам не изглеждаше да вярва в този момент. Тоест, Бог можеше да, да каже, ето търся вяра, ти вече не вярваш, сега какво да правя? Мога ли аз да ти дам син, не мога ли ти? Ти вече се отказва, ти си се примирил с някакви други неща, няма да се занимавам повече с теб. Обаче Бог не му пука. Бог застана, продължи да говори словото си праволинейно, точно така както ще го направи и изобщо не се отказа. Не от... Бог просто подмина всичко това, което Авраам му показа. Всичко това, което Авраам демонстрираше като вече умора от всичките неща, умора от това, че не се е случил, не е видял син и всичко това. Но Бог просто го подмина. И какво става? Следваща случка. Следваща среща на Авраам с Бога. И Господ се яви на Авраам при мамвриите дъбове когато той седеше при входа на шатъра си в горещината на деня. И подигна очите си и видя, ето трима мъже стояха пред него и като ги видя, изтича от входа на шатрата да ги посрещне и се поклони до земята. И каза, господарю, ако съм намерил благоволение пред очите ти, моля ти се, не отминавай слугата си. Това беше гостоприемство по това време. Нека донесат малко вода, измиете краката си и си починете под дървото, и аз ще донеса малко хляб, да се подкрепи, да подкрепите сърцето си и после ще си заминете. Понеже за това минахте при слугата си. А те казаха, направи каквото си казал. Тогава Авраам влезе бързо в шатрата си при Сара и каза, приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси, направи пити. Авраам изтича при говедата, взе едно младо, така човека се погрижи много добре. А, после взема слон, така, и той стоеше при тях под дървото, а те ядоха. И му казаха, къде е жена ти Сара? А той каза, ето в шатрата е. И Господ каза, до година по това време аз непременно ще се върна при теб и ето жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатрата, която беше зад него. А Авраам и Сара бяха стари на преклонна възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И Сара се засмя в себе си и каза, като съм остаряла, ще има ли за мен удоволствие, както и господаря ми е стар? А Господ каза на Авраам, защо стара се засмя, Сара се засмя и каза, като съм остаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? В определеното време ще се върна при тебе до година по това време и Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаши, отрече и каза, не съм, не съм се смяла. А той каза, не, е, ти се засмя. Като станаха оттам, мъжете се обърнаха към Содом и Авраам отиде с тях и да ги спрати. И какво се случва тук? <laughs> И виждате, Бог не се отказва. Бог продължава да подкрепя Авраам, да му повтаря едни и същи пророчески думи, колкото пъти трябва. И Сами знаете, нали, като слуша едно нещо дълго време, нали, един човек в един момент и то не се изпълнява, ли нали, ти си кажеш, ето, оф, вече стига, да, да, слушах съм го това, както и да им. Е. Да, много хубаво, алелуя. Обаче, Господи, не го виждам това нещо да става. Обаче Бог не се притесни, Бог продължи, Бог не се отказа. Това е един перфектен случай с Авраам да видим, че Бог не се отказва. Че Бог никога не оставя Словото си, просто да каже нещо, после да, да се откаже от него. Бог не се отказва. Бог опитва до край. Бог се появи на Авраам 8 пъти описани в Библията. И това са не такива появявания, нали, докато се моли Авраам да почувства нещо или такива неща. Ние говорим за колосално появяване на Бога. Бог му говори по един такъв начин, който аз лично не съм, нямам спомен да съм имал. И, и виждате, Бог не се е отказа от Авраам. Бог не се е отказа да изпълни това, което е казал. Бог никога не остава Словото си, просто е така да мине и да се провали и да намерим някакво обяснение защо Словото на Бога се е провалило. Просто Словото на Бога никога не се проваля. И това, което искам да кажа е, че може би сега е момента нали, да извадиме Словото, което Бог ни говори по-отделно, което Бог не говори като църква, което сме чули Бог да е говорил за нещо наоколо около нас. И видиме това, че то наистина ще стане. Защото Бог не се притеснява от обстоятелства. Бог е търпелив, дълго търпелив, Бог е стратег, Бог вижда нещата, Бог има начин. Ако ние му попречим и провалим плана, той ще направи план Б. Просто Бог никога не се отказва. Ако се наложи, ще дойде, ще даде още знамение. Ако се наложи, ще дойде да повдигне вярата ти по друг начин. Ако трябваше да направи Бог каквото трябва, защото Той просто е Бог, който е любов, който е заложил себе си, името си, сърцето си, сина си е дал, за да изпълни Словото си и да ни благослови. Да благослови цялата тая земя. Както ви казах в началото, Бог дава дъжд на вярващия, на невярващия. Такава е Неговата любов. Безкрайна е Неговата любов без никакво сравнение, без аналог. И това е най-великото нещо, което може да се случи. Е, това нещо само да вземете, може да хвалите Бог цяла вечност. Без да има, без нито едно друго нещо. Само това. И нека да видим още една случка, да видим какво става нататък в историята. Значи виждаме Аврам и нали, с този първия син, който имаше всичките осложнения, целите разправи и там, чели сте ги знаете. И ние, например, ако сме някой път, бихме отишли на мястото на Бога, нали, и кажем, Авраме, какви ги правиш, ти не ми вярваш, ето сега, това, че ти не ми вярваш, просто няма да стане. Ето ти си избра, това си е твоя втори път, нали. Обаче Бог не. Бог дойде, Бог каже, ще благослови той е втори син, само заради това, че е син на Авраам. И виждате колко е силно обещанието на Бога. Може ли обещанието на Бога да не се изпълни? Има ли нещо, което Бога да е казал и да не може да го изпълни? Той е силен да го направи. Той е мощен да го направи. Той е стратег да го направи. Той е всичко, което трябва, ще го направи. Има си начин, има време, но Бог ще го направи. И и вече тук става. И Господ посети Сара, както и беше казал. И Господ направи на Сара, каквото и беше говорил. Сара забременя и роди син на Аврам в старините му, в определеното му от Бога време. И Аврам нарече сина си, който му се роди, когато Сара му роди Исак. И на осмия ден Аврам обряза сина си Исак, както му беше заповядал Бог. И Аврам беше на 100 години, когато му се роди сина Исак. Е, това се казва работа. И Сара каза, Бог ми направил смях всеки, който чуе, ще се смее заедно с мене. Или може би ще ми се смее, не знаме, <laughs> защото имаше и такива. Каза още, кой би казал на Аврам, че Сара ще кърми синове, защото му родих син в старините му. И вижте, това беше невероятно нещо. Сега невероятно беше и това, което Авраам после направи, но това е друга тема. <laughs> Но пък, що да е друга тема? Това пък отново покаже вярата на Авраам. Значи, представете си, той е син, който го е чакал 8 посещения на Бога, 10 глави в битие и Бог знае колко още преди това. Нали, Бог си има взаимоотношения, активни лидерски взаимоотношения с Аврам 10 глави, но може би и преди това го е познавал. Така че всичкото това време Бог му говореше за този син. Най-после успя да придоби обещанието и в един момент той пък отиде да го пренесе в жертва. Представете си, що за човек е това и каква е цялата тази случка. Това е велико. Не случайно му казват баща на вярата. И всичко това, което иска да ви кажа с тия думи, е, че Бог никога не се отказва. Бог не е Бог, който си намира причина да се откаже. Той ще си намери причина да не го направи. Бог е Той, който наистина дава сина си и после продължава да дава всичко, от което хората имат нужда, само и само да го доведе до себе си, само и само да се изпълни всичко това, което е казал. Затова може спокойно да вярваме на откровение, на това, което Бог пише, че дойде, ще промени всичките неща, ще направи нещо ново. Затова може да вярваме на Бог за това, което говоря за църквата ни. Бог ни е говорил големи неща и те ще се изпълнят. Бог има, Бог си знае начина по който ще го направи. Бог знае как да направи нас да бъдем, примерно, по-запалени за Него. Бог знае как да направи нас да дадеме плодове. Бог знае как да ме направи да имам деца. Ето този случай с Авраам, аз се викам, нали, че много тенденциозно звучи от моите уста. Но да, ние се чу... аз много добре го разбирам. Не знам вие дали го разбирате, но мен ми е много... Цялата тази случка ми е много така точна. Идеално разбирам какво се случи, макар че Еврам беше по-сложна ситуация, аз не съм се чувствал така с такива проблеми, но ето, Бог ти говори, искаш да завладяваш целия свят. Искаш да направиш нещо, с което да благословиш тази земя, да наследиш, а в един момент ти нямаш едно дете, което да наследи тебе. За какво са ти богатства? За какво ти е да се трудиш в тази земя, ако ти нямаш син? Нали, едно време по да бяха чувствителни на темата син, но ако нямаш кой да я наследи. Но когато Бог ни говори, Той има начин да изпълни Словото си, Той ще преобърне всичко наопаки и Той никога няма да се откаже. Това е което иска да ви кажа днеска. Надявам се да ви е благословил. Тоест вярвам, че ви е благословил. И така. Еми... Сега много ми се ще да изпеем една песен, стига да не са много фалшиви инструментите. Боби, ще, дали ще може да изпеем, бе? Вие ще се търпеливи, ще пляскате по-силно. За да компенсираме лошия звук. Алелуя! Може да се справим да хвалиме Бога, защото наистина ни е направил да не живеем просто така на тази земя, да не живеем за някакви дребни земни неща, но наистина да преследваме вечни неща, да бъдеме заедно с Него във всичко това, което прави. В Неговото дело. Халелуя! За нещо повече е създаден съм от Бог. Не просто да живея е така, за нещо по-велико съм създаден. Христос в мен да види този свят. Готов ли си да бъдеш светлина? Готов ли си да бъдеш светлина? За тебе служивеем всеки ден, да видим царството ти да напредвам. Да бъдем твоя глас, твоите ръце, да бъдем отговор за всички, да променим света. Бог създаде ни за това, мога сам, но знам духът му вътре в мен. Променя ме и аз вървя. Разчупи всеки срам и бреме и страха. И повече аз ставам светлина. Стани свети с твоята светлина. Стани свети с твоята светлина. Hey! Тебе сущи живеем всеки ден, да видим царството Ти да напредва, да бъдем Твоя глас, Твоите ръце, да бъдем отговор за всички, да променим света, Бог създаде ни за това.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 Твоя огън. С любов за този свят на теб живота си предавам. Да бъда светлина, мен гори Твоя огън. С любов за този свят на теб живота си предавам. Да бъда светлина, Теб служим всеки ден, да видим царството Ти, да напредвам. Да бъдем Твоя глас, Твоите ръце, да бъдем отговор за всички, да променим света. Бог създаде ни за това. Оле, ти даме слава Исус! On ti dava slavu.